sangsaya dewararas abyara kang lintang kumedhap ti ti sono tengah wengi tumrang kandaneng puspita ananeng putyan ilo ah merengangan Manungsung sarining kembang Leres waraning mat tu tanta ping sang ngarko gumanto sing dalu jroning ratri-tring wonten ingkang cinarita mung sang hyang tondra kang midhil saking pertola sumerbalan jagat dupitata sing kamantian diwasane sang hyang arko neng nawa kawusa ing ning pedukuan karang kedempel Harenten dalutan kendat denyanggung angerang erang lelampahan Sembaring ายอยู่สมาริงปัดทุกวันการังกระทำเปลังิงกะกวงเฮานลอยตอนนบโปิดโตโคโยสิรติงสังยวังราชิตยกKa perbawan kang sasoneng kono tu punika sang jiwa minulyok Mulyo Sang Pamong Agung Pamonging para satriya Pamonging para narindra Pamonging para brahmana kalebu pamonging para dewa Ingkang mus pirang-pirang zaman wiwit zaman kadiwatan zaman kajiman, zaman titah kang wis bebranaan ngantos saka taun marang liya windu saka windu ganti warsa lamun kapitung Pepasan gumadine bareng lan ananing gunung-gunung. Yata punika manungsa kang tinipa dening kawasa. Sekawit amung agegotra tigan kulite dadi resi antaga putihe dadi sang hyang ismaya kuninge dadi sang hyang manik maya ingkang katramangke winastan batara guru Tata ingkang ngejawan tah sarira janma minangka panta kaki jroning padukuan karang gedempel sinten tawastane kula punika nyawasta kyawura semar ya badranaya nayantaka dudha manang munung wong buka sampir jurudyah punta prasanta Mulawina tan kelwa semar jatine kadulu sarwa samar Pranyoto semariku dudu wadon dudu jalu kalamun jalwa jaja mungalir pawestrian yen estri wa kekuncung kekombaan Badra noyo, badra tegesi rembulan noyo ulat. Yen mesem sak kleteman pasmone piyalura semar tanpa beda kaya padange rembulan. Naya toko naya ulat toko pati Anggung mulat marang klip pati Duda manang munuh musnastani lamun ora lanang ora wadon. Wong buka sampir manungsa kang umur dewa dewa kang nyarira janmu. ya sang durudyah punta prasanta durudyah tegese pamong punta prasanta traing aluhur lucu sajubari lenggah mungging bali animbali putra tetiga piyawurah nala gareng kang tinemu pembarep ya sang saka wangsa patal pamor nglati gareng-garing Cakrawangsa cakra tekse bunder wangsa kulawarga tansah angula warga marang bebrayan kang padha mbunderake tekad suci. Wotenate warsa hidheping tekat pantal pamor pantal tekse pamor gambar. Tetungkae kilurah nolo garing anggung gambar. kang tanpa beda kaya wujuding pamor Tinodrat menipate menira ora gampang kepingin Pangane teko sumingkir nglaku piala sikile dindit yen lumampah ngati-ati ngati ati boten kantun kelurah petruk kantong bolong runggung diwan Petro was mastani du inguni dumadi soko gandarwa supotro kantong bolong kantong wadah bolong terus bisa golek ora bisa simpen runggung diwan yang didadakake loro mertanggung yang mutuh siji ketawan. paranduning badan sarwa turah dedeg gedhe dhuwur kapratihna lamun takut samu barang gawe ilmu dawa serepan yen manting mesti untuk iwak kala mending gedhe swarane becik dodo jembar bir budi weteng gedhe sugih ngelmu Pangan dawa yen ngranggeh tanpa tutik sikil dawa ombo cangkai ugi boten kantun kelurah bagong prawor ya ketepot kang samyo ngadep anggung ing awe dening kelurah semar mình Gái con ở đây là sư ngarasan nương vàng là là nhận Gái con ai con ai nhận gãi gambris gambris dewe lan adimu loro nule Kom, kom. Boston ngentekke guru wilangan barang tanpa diitung. Ah, iya, yo tak hitung ning. Wong guru wilangan munak upamane kaya dene wong mangan sok kurang, sok turah. Lah iya. Ning sekabeng tembang wis nganggo dalil lho, aja waton muni. Ha ah, sing marai klaru ki aku apa kiyaine? Eh, aku ora klaru, tole aku selawase bener tole. Sik mo dipenggalemu. iki ngrembug perlu tembang dhisik ana guru wilangan panjenengan mau bener ning ana guru lagu luput sing drani guru lagu kuwi sukon mulon upamane pocong kowe mau nembang pocong bisnis saka u pedotane u dadi u bapak pocong cangkemmu marep mendhuwur sapa muing sendang pento amu lambung kiring. Prateng wis mosi pocong mutah kuwaya lho iki cocok lagune kowe mau kok aing apa eneng ora Eh jenengmu nolo gareng ayo bisa diwali lo gareng bagus tata ka Tekamu padha rahayu aku ngomong nolo gareng sing ngerti tembang rak kowe disen-isen ngono Ha iya ora didendoe mbok lho. anggere sono wong sing takrike kaya kowe kuwi sing marake ngorak arek dilungguh kabudayan ana kowe kuwi amane tembang-tembang tok iseni miturut karepmu ning tanpa nganggo patokan sarta waton ndak ya kowe kepenak para ahli sing padha nguping iki luweh-luweh para penyambung kita besuke kuwi yen aku kowe nggone garap budaya lan seni sak gelem-gelem anak putuku besok ya merusak gelem-gelem awake dhewe ora bisa dadi nostalgiem apa kuwi aku bayar lagi kurung ini kan sembung nostalgia mu apa kaya lu kenangan indah kaya apa oh nostal sastra itu gila ngunyuk nerunya ini nostalgia kok nostalgia mu sing bener pita kan ya kaya sing tak kandak lagi mau pocong ini gula gune pedotan u papat terus disambung meneh u ora kok eng terus u ini jenis Lah yen ning kabeh menak kena dirembuk to mong sok wong tuwa tok asa kaya ngono kuwi. Petro podo pati lah iki cocok. Krong talolale talolale Oh, kala nemu ning ngasan lewang lara ti sampir ke maitra sampir ke pot te sakak te Sigai kong sing mang Surya cocok iki mau tembunge lan tembange apa tru tembunge tembung Jawa tembange jenenge Asmarandana lho wo kowe iki ngawur ya wong ora ngerti iki kulino takono nang dinding kok Asmarandana kok ora kudu kaya ngono kuwi lha sing sing bener kudu piye Angin jenengan yang wis nganggo tembung kudu yo ha iki sing nyamari. tumrekang maris, putrane saking Semarang asripin non kegamane akeh ning kang polo, wong sabrang lan wong Jawa swarane asri kumuruh pindho mbak ing samu jrawe asmarandana wo kowe ngawur kowe asmarandana iki kudu kaya ngene iki kowe piye kok kudu piye asmarandana nah ora cocok karo asmarandane kareng iki jenenge kuwi serampangan aku ya duwe versi dhewe lan aku duwe teori dhewe bab asmarandana kuwi lah ya muninya tak rungokke ana randa gaunggai Loh kok dibungkemne cangkemmu kuwi kedawan galurmu kuwi kedawan pedotan iki ya dadi semuing atase wong nembang kok yen pedotan ora pernah kedawan upamane nih Pedotan ora manggon kuwi bener wilane ning pedotan ora manggon. Dene eh. nembango Asmara Dana pesan kegarane wong akrami tutu pondha dudu rupa embung ati pawit tane sajak kaya nang wilan siji ngono nganti bingung ke sing nampa ora luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kelangkung tan kena tinumbas bende wira lakonku dhewe jaman kepethuk bojoku biyen yo ngono panjen gegaran wong akrami iki dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane ngatasi aku ora di mungkin biyen padha-padha badminton single tukang ngumpan duduk kita urung-urungan menyekal rakyat kok badminton ke piye ayo kowe sanga goblokmu tidak memperhatikan kemajuannya adik selalu emosi pada dirimu sendiri Neng aku ki ahli perkara kuwi lho lho dek kapan kuwi Gong Boyo aja sembrono Mula takono aja kesusu maido takono dek kapan kapan bendak esuk ngono kok lho lho Lapangane ana ngendi ana nglatar kok apa cukup gak nggon musmono kae eh miturut kreasine no wong ya mbutuhke papan jembar ning kol mangsane papan jembar iki kewan randang tadi tadi milih sing ciut ku ya neng dadi tetep padha dengilmu kabeh ngono lho sing kepiye ku ya la iso blabruk blabruk ngapa kuwi oh boyo pare se buruh ngeblok kasur ngono ku dadi dadak nganggo bulu tangkes barang ora Layaning padha-padha buruh ngeblongi kasur sing mau nira kenyono-nyono babar pisan mau aku ora tepung ya dadi tepung sayane dadi bojo iki arek jenenge ya gegarane wong akrami mau cocok dudu bondo dudu rupa ngatasi aku karo bojoku kuwi tuwek aku banget lho aku sak anakku sak anakku ning ora popong dheke kepencut nang aku malah aku biyen dujo disorohi kok dijagani bab-bab sing bakal tak nggo besuke sak durunge aku yasa dhewe diasake dening bojoku apa bandosa wong iki digege mangsa jenenge ora. Lah iya ning wong urip nang diparane. Panjen wong urip iki sarwa kewan kok sing mesti malah ora diarep-arep. Ning sing ora mesti malah diarep-arep upamane. Eh, mbok besok aku ndek kamulyan bandaku sing okeh, anakku sing okeh, bojoku sing ayu, monggo ora mesti malah rino wengi diarep-arep. Sing kena dadi pancangane. Wongi mesti mati tuh bawa melaku-melaku ini, kayak ada bandu song, muni-muni ora. Wis lumrah, tadi ora kaget tuh merapin Loh kusik bab Asmarandana iki mau kok nyetekan kuwi to? Asmarandana iki gagrake ana pira? Oh ya pirang-pirang. Asmarandana yoja. Kuwi yen maca pat slindro pakete menyura, cepet dinding ana, ngotak muni. Ning kowe bisa tenan nganggo pasuksen kang kuat yen nganti kalah kuniku. Muga-muga aku ditinggal mati Bagong. Wah. Wong ayem ngkorban kok malah adine. Srendra Parti Manyura tingtingan saka Wilanem. Ha. Nong nong nong nong nong. Wah, iki ya jantenan iki. Nggo nindinge iki lho. Ana tulis sing yang widi. Yen wong sapa lan narimo. Kinan darat wa umure. kekatan pawong mitra kinate ing sasama yen nuju wong iki iki sik iku betane apa iki ana kene iku ana kene kok sik to reng kowe mau lamun tris ngembok guru lagumu piye ora ayo tiba suku oh iya yen nuju lara wong iku gampang gone antuk tombo iki cara ngyojan yen cara solo, solo salah ana dongeng entek-entek sitenggung wis nak geseh engko tibane. Ditemungku paten ana. Temungku apa tu tani. Tengkok suling gitu nih. Tutat-tutat-tut nih suling. Angungkuli yang satu mo. Hotot dindak gungsang-gungsang walat Yo bener di kowe kandamu kuwi tura ngono lah yo bener kandamu menya ngono lah yo bener kandamu lali sumber ketiwasa han ayo mbak tin diteruske ana dungeng, entek-entek ayo mbak प्रेम Semoro ki Mbak Yumukong. Wong kaya ngono rewok-rewok anggere jenenge sungguh ana nyakan. Karo nembang iki rumangsaku wong sak tarup kok kalah ayu kabeh to. Mula paguyuban ngene iki anggere kuwi ora mlebu kok rumangsaku tarup sepi ngono ki. Ora ana sing tumbal, lho kok nggo tumbal. Ora ana sing dienggo primadona kok tumbal. Lah iya. Mula anu ta ngurangi spertus apa kuwi? sing makantar-kantarasane wong spirit kok ya spertus ora coba. Terus ke Mbak Iki dongeng iki mengku rasa luhur lho. Kowe mateni setu munggo iki dosane apa aja dindak kualat. Hmm. Lah iya ba narakandamu lali sumbe Lah den den den den den den den nerang Mbak yu ya. Aku sepatu seneng karo kowe kok. Sare wangi andong sak jane Pak Dul. Pak diteruske lagune to. Lah iya. Okeh banget. Jenenge lagu ora kecekel, wong jukuk surasaning cakepan kena dienggo jenengke lagune. Apa ora eneng kuwi? Eh, aku keh wae. Pamane lagu Witing Klopo. Kuwi wiwite urung ketandak jenenge lagu apa ning rek ning cakepane Witing Klopo ayo dikepyauyah wae. Saiki jenenge lagu Witing Klopo. Kuwi akeh panunggalane. padahal lagu kinceng trung wih ya. lagu lagu apa dulu ketemu. mula kinceng trung miturut cakepane lagi yang ngono lagu ini ente-ente amarko cakepane pisanan wes ente-ente ono meneh padahal ini suruku-suruku batok kayak tembangnya apa ora ketekta hati juga cakepane ya kuih suruku-suruku batok entah Lha ngapa meli lho, Kang? Ngapa? Mbok liya dina anu aku njaluk lagu Yogyanira apa ku ya kowe aja ora adil ku dadil lho kowe mau kondo ta usluk usluk batok pamane suku kok usluk kowe tembang ora kecekel gandeng cakepane nganggo suku batok jenenge suku batok ilir-ilir ya ngono cakepane ilir-ilir tembange ya dadi ilir-ilir mula aku njaluk aku gawekno tembang lan aku njaluk tembang Yogyanira Huh! Eh, bocah iki mawut nalare ora. Ora eneng tembang kok yogyanira. Ya eling-elingen. Wong iki mbaya aja rumangsa pinter dhewe ning kancane wenek, kancamu wenek nang nggon dinggo ngucake kepinterane aja mung kowe wae. Ayo ning urung tekan kuwi aku lek sinau. Lah dek mene wapa kok mancal-mancal ora. Oh, yo jarak mancal panjenengan kuwi anggere bali yut ngene wis kudu ambruk wae. Kaya keneng sirping Indrajit lagi. Wo oh, zaman ngalengko dipun raja kok dadi apa kuwi? Ayo rek nang ngendi to? Yo gianira wis nang ngendi? Wis aku njaluk lagu semut ireng. Wah, wis ora ngerti aku, Gong. Ora ngerti bodoh kabeh, ya. Njaluk lagu lali-lali wae aku. Wah, saya babar kecepet ra ngerti. Tembange dandang gula. Wah, ora kena ana tembange. Mulai kan apa takonan. ngarangi tembang karo gawene cakepan iki dhisik ndi. Ayo, digoleki saiki. Ayo mitra tembange, mitra cakepane. Yen suku-suku patok mau kiraku kok dhisik cakepane. Ayo cakepan tok ra kaya wong kocah. Lho. Suku-suku patok, patoke lae lho, sirama menyang kutha ngono. Iki lagi dikarang lagune. Oh, ya lagune dhisik ngono. Ah, lagune dhisik piye? Yeah.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 Yo, ora iso ngarang ta? Ora iso ngarang iki kowe. Eh aku nyuwun penelangan to, Le. Wene ana penuangan bapakmu iki to, Le. Wes, ora ngerti kabeh. Kuwi piye si gores kuwi? Bareng kok gores. Ora ngerti. Wasuh. Kulo nu sewa kurang ngerti to, Le. Lah lak ngono aja kemluntu, plembang-plembung. Tak ganteng ping 8, ping 7, ping 9. Wah, kepura tembang wani karo wong tuwa. Aku ora pecah sik kok Pedro piye? Aku ora ngerti kok. Cakepane karo tembang iki sik ndi ora ngerti. Semar ya mbak wong gerang. Eh, aku nyuwun penuangan to, Li. Ora ngerti kok, Le. Ayo wis. Nah, piye to? Lho, ayo wis, no. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Eh, aku ya ora padha, aku ora ngerti kok. Aku mung gedak apa-apa ora. rakeh to pitakon-pitakon sing semune njajaki ngono wong sing sajake ora pamer ning jane pamer kuwi nang upamane ya aku nganggo sarung kowe nganggo sarung ngono ning kowe ket-ketan aku ora aku mlaku bareng karo kowe wah kan Kang Petro aku yang duwe iket ning iket kuwi sampe nang omah padha karo iketmu kuwi elek ngono ta ana meneh wong takon padane ya apa ora kowe tau weruh kutha kono ya apa ora Lha iki jane iki takon apa tutur-tutur kuwi akeh kaya ngono iki. Beda karo gareng-garenge jeneng guneman ra tekan kan gone. <laughs> Nenan. Plembang plembung olok-olok. Tahu kok ulem-ulem ngapalke trung dina tekan gone sing dilemi apalane si dolali ki ora. Apa yang ulem-ulem yang ngarepe sing dilemi kok maca ora. Liyane gareng apa eneng. Wo, aku panjang resiko ku dhewe kok. lan piguna tumrap pengati-ati aja nganti kleru kang sapa keseluruh mlaku yo maca nang ngarepe sing tak ulemi ning tumrap sop-sopan kuwi kleru sopan kok sop-sopan ana meneh apa mau yo gianira mau ora dandang gula ha semut ireng yo dandang gula pokoke bisa dandang gula cangkepane semut ireng lho nek ora bisa kok dudu bakong. aku lho semut Anak-anak sepi kebobong kang nyabrang ana sak tengah-tengah ing kali Bengawan. Peyong gundang kang satu jarak sungute. Hmm, weh, iki. Nek kumentar nang gunane lho cakik-cakik kleru kabeh. Ana wit timun wuku godhonge ditung kabeh ana wolu. Surabaya gegere banget pati pati dilmo. ana wong joyak macan lho nek malah kewalik ora ana wong nguyak kok joyak ora eneng kok wong nguyak macan kuwi doyak bareng wis ketandak dibondo diriku ditepuk alun ning bumbung gender alun-alun karto keman lho karto suro karto keman gajah metu tinantang ana sak ngisoring pirang-pirang wit diarani, ya iku kang sinebut kandhane wong akeh kuwi didoguri mati dia kerek-kerek pitik pirang-pirang kalebu pitik sak kurungan gonggong yen lungi so dandang kula balesa kowe kepengin tak templunge sumur mudar apa piye mong ae kok komentar to dandang kula wis duwe dalil kawang kowe guru wilangan kok pamane piye sing wis dibatut karo yo ben ning bener ngene pemotir anak anak sapi kebo bongkang dadi kebo sing sungune kaya bung hanya perang pengawan keong kang jarak sungute eh, eh. timun wukuran wolu ron ya godong Surabaya keker kepati ngenyang sing ora mlebu. Ana wong ngoyak matan diwadahi bumbu. Ong. Alun-alun Kartosuro kacah meto dinantang ing sida kuri. Mati di ngayam. Jaya Pajawaka seluruh malah patet kuwi ora. Ala sak kira ning romo ya wis sepuh, karepe tembang kuwi piye mo? Ah. Lah wong kuwi gaanyane ku pendak dina ku tak nyoba aku ora. Sing diarani semut ireng kuwi semute pepe ana panasan suwe-suwe dadi ireng. Areng wis ireng dadi lemu mulai anak-anak sapi, ngono. Kebubung kang nyabrang pengawan. Wi kebu sing sungune kaya bung nyabrang pengawan, keyong kang jarak sungute ana kewan keyong sungune gojong jarak. Timun wukuran 8, timun wuku kuwi timun kang cilik rada bengkong. Timune sapa awak bengkong kok. Ron 8 godhonge 8 amarga godhong liyane wis dicukuk wong kali 8. Surabaya saka lingganing tembung sura ing boyo tekse waning pekewuh geger kepati-pati. ana wong oyak matan, ana wong oyak matan wong akeh banget ketandak wadahi bumbung kuwi matanan ya iku jangkrik alun-alun kartosura gajah ngamuk tinentang ing sida guri kuwi apa sida guri kuwi ah sida guri kuwi wit gori papa <laughs> oh, ora oh, tepisen we mar mar mbes iki eh, Edawi, Gak ngerti aneng lho. Uang jenenge selamat telember. Udeling ke bamber ke aneng kan ku. Sito guri kuwi suket. Suket ki pirang-pirang. Rumput ya suket, sito guri ya suket, bumo ya suket. Lho, ya mana sini man bumo kaya cuma disko suket swargi. Oh, duduk kuwi, sing tak karpe. Ngerti Lah mrene ana tembung sing tak geseh iku aja maido dhisik takokno. Margo ana tembung siji tegese pirang-pirang ning ya ana pirang-pirang mung siji. Dadi sida guri mau tegese suket. Mula sawijining kaeroan ing atase gajah ngamuk kok mung ditentang suket. Halo. Gajah ngamuk kamu ditentang suket matine dicotol ngayang kuwi gajah opo, mo? Eh iya tole, kuwi gajah opo, tole? Ayo, kaya ngene dene ya gajah apa to ya. Mula ketanyan sing tak tampa iku semene gajah apa, Ren? Gajah gombal kabeh ngono wae, kok ora ngerti deteng celingur ya, Dok. Ana wong ngarani ya gajah metu gajah ngamuk ya wis ditentang suket ya nggih sukete nem desa ora ya gajah nyet mangan suket mandek, ora bakal ngamuk ora kok ditentang sikile iki ora. Nah ngono iki sanepane piye? Sanepane genawe cetha ngono gajahe luwe golek suket ening suket nyet mandek ya wis. wah ini mentah ini rembuk ini mentah ini orang gul-gul yang diterusnya ini yang ingin misalnya para ahli awak diwin won soalnya tembang-tembang yang anget surat sana cakepan ini disuun ke kawi gaten piye tegesi wih oke lho reng orang kaya ngono ki oke tembang-tembang sing Cakepane angel di gereja ning sak temene para kuno biyen nggone tembang, ya wis nganggo hitung-hitung ora bakal suroso kok tanpa teges Ya ngaku aku kowe durung diparingi katerangan, ngono ta? Iki coba Mbak, aku nyuwun sak gotro wae Mbak ya. Tembang liri santelo kae Mbak. Coba Mbak. Suka wilang limo sendro. Kaya ngopo? Aja sumende Mbak, liri santelo. Tak jake kowe dadi reta wae Risi risan ayo sisiri sante la la la la Matu salele lele manu podang Kan kan Ku ku anu Ku ku Eh cahi ngapal ke Tanah <laughs> tenang muni ngayayo dora ditabui Dondomblong ketarik karo ayune sing nyuara nganti dora nabuh Siji ketarik anggoloro ya bisa gono sing sir karo adine ya bisa gono ah. domblong Lagi piye tegese? Risiri santil lololo Madu salilililili Manu e podangunine Ku engku angi di Lukikane Ayo Wong manuk podang kok nini engku angi Gak manu engku unine piye Apa Manu engku unine dangdangan Ayo penak tau gara Neng gena ono karepe, Cuma itu disek Gena ono karepe, Supo saya aku ndaluk Gending gagak gawe temuran jamong ning cakepane suku-suku batok. Dadas. cakepane wis gonceng karo gendinge. Lha. Jan asline tembang suku Batok iki lagune ora ngene. Ning iki kena dilebokake ana gendeng-gendeng gagrak Jawa Timuran kang sinebut gending jamong. Ning ya wis ana paguyupan kene sing cakepane suku Batok mau digoncengke ana ing irama samba. Larase pelok campur bawur. Ayo, hadi. Bye. bagian dibahas yereng. Suku-suku batok, batoke elailo. Silomo menyang solo lewlai payung Moto, pak sentit lololobah. Nengono tulisan sing pak sentit lololobang lombok ijo lombok abang, aku ya tau moto kuwi lingkang kapah juta jeneng. Kebrayan zaman aku isi cilik pak sentit lololobah, wong mati ora obah. yang upah medali buta yang urip gula duit iki sayane ya semawut tegese sambung rapete cakepan mburi karo ngarep mau ora cocok neng ya mesti ana karepe dadi para nimpuna zaman biyen para ahli ing budaya mesti kegawen ki mong pasuroso lan nengku karep mung kuciwane aku kowe durung diparingi kepiye mung keterangan-keterangan cakepan-cakepan iki muga-muga tumulin tok pepadang smar smar duduk siapa kan gula itu smar kan orang lain usik oh, tau kaya suaranya sopo di rumah ke eh gue sopo ya oh gue di sopo gula itu smar kan kok apa jalan rumah wong semar kok sumar. aku gustimu pari kesit kanget jo lumebing omahmu wengak nolalangi ngerigo eh monggo sinun kapar ngelaju melepeting griyo ingking sampun kula wengak akan wiwarani ngerigo sinun monggo sinun kapar ngelaju kemauan monggo sinun kula dari manding, ing dalam alit dalam agung cilik kamu ini gede monggo sinun kula dari akan sinuwun Prabu Parikesit rawuh enten karang kedempel mriki mboten ngrasuk keprabon nanging mengagem kasatrian <coughs> Ini gajeng tindak pundi sinuwun, beri sinuwun. Oh, katitik sangking sampun pas moning wadun setilo pilih patuko nedeng anandang sungkawa, menopo dinukan jeningin ibu Dewi Lestari sopo ibune ibu ini sungguh tau pari kesit we ngerti kok Dewi Lestari lho ngonton pari ngodawo nge sungguh badai tindak pundi menikon nun eh <laughs> ada yang sempun di sini, bon. Wah, Pak Gomi perani ngemprok-mprok ini. Dan beleren gak aku. Sesuk saya nyakui, sesuk pengi saya nyakui. Sombeng nanti sepuluh dino nyakui. Bosmar, eh kula sinun. Mengkini. rasane manungsa kang ora tau nampa piwulang kaprawiran mangkene mungguh ribete manungsa kang sepening prihatin mangkene mungguh manungsa kang kepekan sastra wirang disababake saka ora ngawuri sarta ora darbi kendelan kang sarta kaprawiran kawruhan napa nakalan urang luweh pitung dina kepungkur jenenging sun cengkar saka negara ngatina pedhak kromo ana telengi wana ananti para kadang kadian kang sarta paman sanga-sanga wigatine ngupaya satwana musin tuk sarta bisa kapikut dinggo isen-isen kebon raja negara Sina. Kabeh mau kelakon, para kadang wis padha tumandang. Waneh-waneh patrapis nadyan tanpa kegaman. Bendaramu Sasi Kirono Kakang dan Rwendo Opo dini Kakang Patih Dworo Sarto Paman Songo Songo Sakwadjo jajarane pape wis padha bisa mikut satuwana tanpa graman sadilo sadilaku nratat sadila sadilaku gragapan mongko aku ingkang sinungga dadi raja sinunggi dadi adi ora mantra-mantra tumimbanga kaprawiranku yen to diukur kaprawiraning para kadang-kadangku upamane negara ngastina ketekan parang muka yen pawadi aku wis sumisih apa bakal aku wani nrenggalangi tekaning mungsuh sebab songkoling semengatiku aku ncat saka pakpo ning para kadang tanpa pepoyan lakuku iki mengko bakal nindeng tatan sutya manging ora kendhat nggonku tansah nyuwun marang pangwasane sing gawe cekat muga-muga tumuli naringan kaprawian kang sarto kekendelan kanggo tamenging diri bebetenging sarira iku mungguh lelakone kang nyoto ngaten tuli nolo gareng petru apa dini bagong apa mo apa mo ebe me mulai skurungu dewe ya bendara muntat soko pesanggeran amargo soko lingsem kabeh sentana kang sarta kacang kadiyani wis padha wani nyekel satuwana tanpa gaman temah kapikut bengi malah digawa nyanggrogol tuli ngendi kuwi kandang matan pagrogolan kok ngrogol Nanging kutiwane dene Gustimu Prabu Parikesit ora duwe kendelan kang sarto, ora duwe kaprawiran. Ora ana pawitan dinggo wani nekal satuwana mula sem, teko marang kedempel kuwi. Ketaning penggalih ora ana liya kecobamu, nginjeng tanpa soto. Tegese piye tuli? Ora ketok ma. Oh piye Kita kok nginden ora nganggo mripat ora keto. Oh, goblok iki. Nginden kok nginden? Kewan kinjeng sing gaene mabur kae tanpa sutra abure numbuk-numbuk. Lah iki ndoro kan numbuk. Allah, kowe meneh petusa. Nginjeng datang pos sutra. Nginjeng wis ngarani datang pos wis ngarani. Sutra wis ngarani. Jadi nginjeng datang pos sutra iki munggo tegese nginjeng tanpa sutra. gue meneh pintu nginjeng tanpa sutya nginjeng tegese kewan kinjeng tanpa ora nganggo sutya mripat kinjeng mau dilairke durung ana mripate kaya goblok iki gawe penerangan senengane nggih ndoro agen ngoten kula namung ireng dilorek-lorek piye mo najan mlaku peteng kula anderek badhe wonten pundi ndara tindakipun kula mboten temunten wangsul ing negari ngasina menawi ndara dereng kepareng kundur yen ngono wae besok ndadak ngenteni apa ya derekno lakuku aja pisan-pisan ngersula lan aja ngajak mulih ambebolehe sadurunge aku entuk gawe iki tuli Lho kalian pitra ayo podo, nderek o oh, tuli sawi jodono kang podo keri. Ayo mo, tak gerak ade mo.